Nucteris cae Galae. Nucteris epi ges pesusa hupo Gales sune leepthee. Cae mellusa anaireisthae peri soterias edeito. Tes de famenes me dynastae auten apulusae, fuse garapasin tois ptenois polemein, aute elegen uc ornis, alla mus einai kai houtos a feise hysteron de palin pesusa kai hufeteras sulle feisa galēs me brothenai edeito tes de e puses hapasin extrainein musin autae me mus alla nucteris elegan einai kai palin e peluse kai houto sunebe dis auten allaxamenen to onoma soterias teorias ho mythos deloi loi hot idei kai hemas me tois autois ai epimenein logis domenus hos hoi tois kai rois summetta schematis domenoi pollachis tus kindunus ec